доста се смеевме за денеска, мислам дека доста се смеевме. Вама ако ви се смее, смеете се, јас не можам повеќе, не се чувствам добро. Дојде крајот на нашата емисија. Благодарам на Цаци. И мене веќе не ми се смее, иако емисијава беше супер. Благодарам на Емануел. Пријатно за сретен, се гледаме следниот четврток.